يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول إن تارك جنس العمل بالكلية لا يكفر وإن هذا القول قول ثان للسلف لا يستحق الإنكار ولا التبديع فما صحة هذه المقولة هذا كذاب اللي يقول هالكلام كذاب كذب على السلف السلف ما قالوا إن اللي يترك جنس العمل يكفر آه، ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء أنه يكون مؤمنا من ترك العمل نهائيا من غير عذر ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول أنا مؤمن هذا كذاب أما اللي يترك العمل لعذر شرعي ما تمكن من العمل نطق بالشهادتين بصدق ومات أو قتل في الحال فهذا ما في شك أنه <clears throat> أنه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل ما تركه آه، رغبة عنه أما اللي يتمكن من العمل ويتركه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتجنب المحرمات ولا يتجنب الفواحش هذا ليس بمؤمن ولا أحد يقول أنه مؤمن إلا المرجئة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى الحمد لله الذي يبقى ويهلك ما سواه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Temeli Bəzi qardaşlar xahiş elədi ki, bir məsələ izah gətirim. O da o məsələdir ki, Şeyx Fovzandan, Hafiz Allahdan soruşurlar ki, bəzi insanlar çıxıb deyirlər ki, cinsul əməli tərk edən təkfir olunmur. Həmçin deyirlər ki, bu əhl-i sünnənin ikinci bir rəyidir. Bunu nə inkar etmək olar, nə də ki, buna bidətçi adı vermək olar. Bu söz nə dərəcədə düzgündür? Yəni bu sual Şeyx Favzana ünvanlanır. Və Şeyx Favzan Hafizahullah cavabında buyurur ki, bunu deyən yalancıdır. Çünki sələf deməyib ki, cinsül əməli tərk edən təkfir olunmur. Sələf belə söz deməyib. Yəni, cinsül əməli tərk edən kafirdir. Və qardaşlar xaiş etdilər ki, bu məsələyə aydınlıq gətirin. Deməli, ümumiyyətlə, qardaşlar, bir şeyi yadda saxlayın ki, Şeyx Fovzan hüccət deyil və ya başqası. Aydındır, hüccət Quran və sünnədir. Məgər Şeyx Fovzana qədər iman mövzusunda danışan olmuyor? Vallahi bu cahillikdir. Bunu ancaq məqsədi başqa olan adam deyər. Bunu ancaq məqsədi başqa olan adam eləyər. Yəni, o adam hələ tuta bilməyib, neyinir? Ümumiyyətlə, həyatda neyinir? Baxın, mən dərsə də qeyd etmişəm ki, Bir neçə müasir alimlərdən var, deyiblər ki, zahiri əməllər imanın sihhəti üçündür. Onlardan da biri Şeyx Fovzandır və bir neçə başqa alim, hansı ki, barmaqla sayılır. Ümumiyyətlə, baxsaq, o bizim qardaşlar ki var, təzə-təzə elm almağa başlayıblar, onların əksəriyyəti təqlidçidir və əslən Fovzanı tanımır. Mən inandırım sizi, Şeyx Fovzan Hafizahullah Sabah çıxıb desə ki, zahiri əməllər imanın kamili üçündür, onlar da deyəcəklər ki, zahiri əməllər imanın kamili üçündür. Çünki bu, təqliddən başqa bir şey deyil. Aydındır, qardaşlar. Elementar misal, cahilliyin üzrü olması. Baxın, Quran və sünnə, həmçinin böyük alimlər deyiblər ki, cahillik üzürlüdür. Məsələn, İbn Teymiyyə, İbn Qeyyim, İmam Əhməd, Muhammed İbn Abdülvahab və başqaları nə qədər istəsən. Həmçinin bu barədə səhih hədislər var ki, əhlüsünnənin böyük alimləri deyiblər ki, bu hədislər dəlalət edir ki, insan cahilliyindən şirkə düşsə, o insana cahillik üzürdür. Aydındır? Bir sözlə, Quran və sünnə dəlalət edir ki, cahillik üzürüdür. Və Şeyx Fovzan bəzi dərslərində qeyd edib ki, cahillik üzürlü deyildir. İndi baxın, bu qədər dəlilləri aşıb, bu qədər böyük alimlərin, İbn Teymiyyənin, İbn Qeyyimin, İmam Əhmədin və nə qədər alimlərin sözünü aşıb, bu məsələdə Fovzanın sözünü götürmək cahillikdir. Aydındır, qardaşlar? Bu deməkdir ki, sən təqlid eləmsən. Sən təqlid eləmsən. Əgər desən ki, niyə təqlid? Axı Şeyx Fovzan böyük alimdir. Cavab da budur ki, Subhanallah, Şeyx Useymin Fovzanın müəllimi idi. Sənin dediyin Şeyx Fovzan, Şeyx Useyminin şagirdi olub. Şeyx İbn Useymin ondan da böyük alimdir. Şeyx Albani ondan da böyük alimdir. Şeyx İbn Teymiyyə ondan da böyük alimdir. İmam Əhməd ondan da böyük alim olub. Niyə onların sözlərini almırsan? Hə? Bax, bu bir abıçılıqdır. Bu, nəfsin xarab olmasını göstərir. Çünki Şeyx Fovzanın və ya başqa bir müasir alimin demək ki, cahilli üzürlü deyil, artıq bu söz mərcuhdur, mərcuh. Çünki əhl-i sünnədə racih rəy odur ki, cahilli üzürlüdür. Necə ki, bunu İbn-i Seymin deyir, rahimahullah. Şeyx Hüseymin buyurur ki, racih rəy odur ki, cahilli üzürlüdür. Amma sən deyirsən ki, cahillik üzürü deyil. Soruşuram niyə? Deyirsən ki, Fovzan deyir. Allahu Əkbar. Mən də deyirəm ki, Şeyxülislam deyir. Hə. Muhammed ibn Abdülvahab deyir. İbn Qeyyim deyir. İmam Şafi deyir. Subhanallah. Bu qədər alimin sözünü aşıb demək ki, Fovzan deyil, bu artıq cahillikdir. Aydındır qardaşlar. Baxın. O qardaşlar ki, bunu deyirlər, onların demək olar ki, əksəriyyəti narazı insanlardır əksəriyyəti incimiş insanlardır. Onlar məsələnin həllini axtarmırlar. Aydındır, qardaşlar. Ona görə həqiqətdə maraqlı deyil kim nə dedi. Onlar üçün əsas odur ki, bizə müxalif olsun. O ancaq çalışır ki, bizim əksimizi desin. Nə deyirsən, deyir ki, Şeyx Fovzan deyir. Nə deyirsən, deyir ki, Şeyx Fovzan deyir. Subhanallah, Şeyx Fovzandan qabaq bu məsələni danışan olmuyub? Yoxsa bu məsələ barəsində ancaq Fovzan danışıb? Hə? Cavab verə bilərsən? Və hə? e, sonra deyir ki, şübhə gətirir sənə. Deyir ki, günümüzün ən böyük alimidir. Ona görə də o daha yaxşı bilir. Subhanallah. Gör heç elm tələbəsi belə söz deyər. Gör heç fəhimli insan belə söz deyər. Bax, Şeyx Fovzandan qabaq əsrin ən böyük alimi İbn Useymin idi. Şeyx Useymin qəti olaraq deyirdi ki, cahillik üzürlüdür. Və o kəslər ki, deyirlər cahillik üzürlü deyil, o kəslərin qövlü zəifdir. Hə, deməli, İbn Useyminin vaxtında cahillik üzürlü idi. İndi Favzan ən böyük alimdir. Deməli, cahillik üzürlü deyil. Gör, heç bunu ağıllı adam deyər. Allahu akbar. Və ya başqa cür. Hesab eləyə Fovzan öldü. Yerinə başqası biri gəldi. Hansı ki, cahilliyi üzr görür. İndi deməli, onun da vaxtında cahili üzrü olacaq. Deməli, sənin hər 10 ildən bir rəyin dəyişir. Gülməlidir bu, qardaşlar. Yəni, ən böyük alim kimdirsə, deməli, sən onun sözünü götürürsən. Subhanallah, gör heç belə də şey olar. Allahül müstən. Bu uşaqlıqdır, qardaşlar, uşaqlıq. Təsəvvür edin, Təzə elm almağa başlayıb. Hələm ərəb dilini yerəcə qutarıb. İb başlayıb Şeyx Fovzana qulaq asmağa. Heç əslən tanımır Şeyx Fovzan kimdir. Çünki həqiqi elm tələbəsi tək Fovzanla məsələni ölçmür. Aydındır? Məsələn, baxın İbn Hüseymin. İbn Hüseymin rahiməhullah deyir ki, cinsül əməlin əsli, yəni bu ləfsin əsli yoxdur. Bu mənasız bir sözdür. Amma Şeyh Fovzan bunu deyib. Şeyh Fovzan bunu deyib. Bu ləfsi işlədib. Hənin indi? İbn Seymi Fovzandan da böyük alimdir. Həm də onun şeyxi olub. Neynə indi? Yəni, qardaşlar, yəni, demək istəyirəm ki, biraz səmimi olmaq lazımdır. Alim tək bir dənə Fovzan deyil. Aydındır? Subhanallah, baxın, bu məsələlər ki var, məsələm, cahilliyin üzrə olması, və ya zahir əməllərinin imanın kamilliyindən olması. Bu günə qədər kim etiraz edibsə, hamısı deyir ki, Şeyx Fovzan deyir. Bilirsiniz niyə? Çünki bunları deyən ancaq Fovzandır. Başqa alim yoxdur. Heç görmüsən, desin ki, başqa bir alim deyir. Yox. Çünki yoxdur. Tək Fovzandır. Və bir neçə başqa barmaqla sayılası alimlər. Niyə deyirəm yoxdur? Çünki olsaydı, Birinci onu deyərdi sənə. Özü də belə ürəklə deyərdi ki, filan kəs deyir. Aydındır? O ki qaldı Şeyx Fovzana. Şeyx Fovzan Hafizlahullah böyük alimdir. Biz buna etiqad edirik. Vallahi mən şəxsən etiqad edirəm ki, Şeyx Fovzan əsrin böyük alimlərindəndir. Sadəcə olaraq yadda saxlayın ki, insan nə qədər alim olsa da hansısa məsələ ondan gizli qala bilər. Ola bilsin ki, hansısa məsələ çatmayıb ona və ya düzgün başa düşməyib. Bu normal haldır, qardaşlar. Bunu sən də etiqad etməlisən buna. Və hamı. Bu onun qədrini aşağı sal, e, bu onun qədrini aşağı salmır. Aydındır? Bu ona nə eyibdir, nə də ki onun qədrini aşağı salır. Xeyr. O alimdir. O ictihad eləyib. Düz Söyləsə iki savab alır, səhv söyləsə bir savab alır. Amma sənə nə olub bəs? Niyə kör-kör ona təqlid edirsən? Baxın, misal, İbn Həcər rahiməhullah. İbn Həcər böyük alimdir. İctihad əhlidir. Böyük alimdir. Əhlüsünə böyük alimlərindəndir. Lakin Allahın sifətlərini təvil edib. Allahın sifətlərini təvil edib. Deyib ki, Allah hər şey istiva eləməyib. Niyə götürmürsən onun sözünü? Niyə demirsən onu kimi? Hə? Çünki baxmayaraq böyük alimdir, hədis elminin şahıdır, lakin xəta eləyib. Aydındır, qardaşlar. Həmçinin bu məsələ, zahiri əməllərin imanın kamilliyindən olması. Şeyx Fovzan deyir ki, yuxarıdakı sualın cavabında deyir ki, bunu deyən yalancıdır. Çünki sələf deməyib ki, cinsül əməli tərk edən təkfir olunmur. Sələf belə söz deməyib. Yəni, cinsül əməli tərk edən kafirdir. Bu, Şeyx Fovzanın sözüdür. Və qardaşdan xaiş etdilər ki, buna cavab verim və buna cavab verirəm. Şeyx Fovzanın bu suala cavabına münasibətimi bildirirəm. Deməli, cinsül əməl deyəndə, qardaşlar, bura həm qəlbə əməl daxildir, həm də zahir əməl. Necə ki, bunu dərsdə qeyd etmişəm. Deməli, sual verən soruşur ki, ya şeyx, Bəzi insanlar deyir ki, cinsul əməli tərk edən təkfir olunmur. Buna münasibətiniz nədir? Və şeyx də cavabında deyir ki, hafizahullah, bunu deyən yalancıdır. Çünki sələf deməyib ki, cinsul əməli tərk edən təkfir olunmur. Sələf belə söz deməyib. Yəni, cinsul əməli tərk edən kafirdir. Bəli, bunu deyən yalancıdır. Şeyx Fovzan düz deyir. Sələflərdən heç kəs belə söz deməyib. Kim deyib ki, cinsil əməli tərk edən təkfir olunmur? Heç kim. Mən də deyirəm ki, cinsul əməli tərk edən təkfir olunur. Yenə deyirəm, cinsul əməl deyəndə bura daxildir həm qəlbi əməl, həm də zahir əməl. Çünki cinsul əməl bunun ikisini də əhatə edir. Əhatə edir. Aydındır? Çünki məlumdur ki, əməl iki qismə bölünür. Var qəlbi əməl və zahir əməl. Ona görə də biz də deyirik ki, cinsul əməli tərk edən kafirdir. Nəticədə, nəticədə bu olur ki, bəli, Şeyx Fovzan düz deyib, hafizahullah. Bunu biz də deyirik. Həmçinin Şeyx orada deyir ki, bunu mömin deyənlər, yəni buna mömin deyənlər, yəni cinsul əməli tərk edənə mömin deyənlər murciədilər. Bəli, bunu mən də deyirəm. Onu murciələr deyir. Şeyx Fovzan Hafizəullah düz deyir. Belə bir kəsə mömin deyəndə murcələrdir. Biz də deyirik bunu. Və sonra yenə soruşurlar, yəni ikinci sual gəlir və deyilir ki, ya şeyx, bizim ölkədə yayılıb ki, zahiri əməllərin tərki ixtilaflı məsələdir. Bu söz səhihdirmi? Və bu sualı ünvanlayırlar Şeyx Fovzana. Və Şeyx Fovzan Hafizahullah cavab verir. Və buyurur, bunu deyən kəzzəbdir. Əhlüsünlə də əməlin imandan olmasına heç bir xilaf yoxdur. Əhlüsünlə də əməlin imandan olmasında heç bir xilaf yoxdur. Baxın, sadəcə cavab, bəli, düzdür. Məcə kim deyib ki, əməllər imandan deyil? Subhanallah, biz belə söz harada işlətmişik? Biz harada belə söz demişik? Əməl imandan deyil. Lakin burada bir incə məqam var. O da budur ki, görsənir ki, şeyx Fovzan Hafizahullah sualı belə başa düşüb ki, bəzi insanlar var, deyirlər ki, zahiri əməllər imandan deyil. Ona görə də deyir ki, bunu deyən yalancıdır. Çünki əhl-i sünnəyə görə əməl imandandır. Yəni, zahiri əməllər imandandır. Aydındır. Yəni, şeyx bunu belə anlayıb. Ona görə də deyir ki, Bunu deyən kəzzəbdir. Əhl-i sünnədə əməlin imandan olmasında heç bir xilaf yoxdur. Aydındır, qardaşlar? Yəni, burada müşkil bir şey yoxdur. Bunu biz də deyirik. Aydındır, bunu biz də deyirik. Biz bütün dərslərdə demişik ki, əməl imandandır, zahiri əməllər imandandır. Və həmçində Şeyh Fovzan deyir ki, zahiri əməllərin imandan olmasında əhl-i sünnə arasında heç bir ixtilaf yoxdur. Bəli, Bu sözü biz də deyirik, biz də təsdiqləyirik. Şeyx Fovzan Hafizlə Allah düz deyir. Aydındır qardaşlar. Və ikinci bir məsələ. Qulaq olsun. Diqqətlə. Lab hesab etsək ki, Şeyx Fovzan Hafizləhullah və ya başqası, kim olur olsun müasir alimlərdən, nəsə başqa bir yerdə başqa cür deyib. Bu da çox normal haldır. Bu çox normal haldır, qardaşlar. Bunu biz düzgün qarşılayırıq. Kimə ki, Allah Taala düzgün fəhm verib, bu məsələləri düzgün qarşılayır. Aydındır? Necə ki, bunu yuxarıda qeyd etdim. Şeyx Fovzan nə desə də, əlhamdülillə biz bilirik ki, cümhur alimlər və həmçinin Quran və sünnə dəlalət edir ki, zahiri əməllər imanın kamilliyi üçündür. Ona görə yenə deyirəm, eşidin. Əgər kim desə ki, zahiri əməllər imanın kamilliyi üçün şərtdir deyənlər murciədilər, onlar bilsinlər ki, bunu İbn-i Teymiyyə də deyib, İbn-i Qeyyim də deyib, İmam Əhməd də deyib və başqa sələfilər. Deməli, nəticə də bu olur ki, bu alimlər murci olublar. Aydındır? Bu, bunu isə demək səfihlikdir, səfihlik. Təsəvvür elə, sən deyirsən ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə murci olub, İbn Qeyyim murci olub, İmam Əhməd murci olub. Bu artıq səfiliyidir, qardaşlar. Bu artıq görsədir ki, sənin ağlında naqisliyi var. Sən problemli insansan. Aydındır? Və yadda saxlayın. Kim desə ki, zahiri əməllər imanın kamilliyi üçündür, şərtdir. Yəni, bunu deyən insanlar murciyədirlər, bilsin ki, onlara murciyə deməklə böyük alimlərə murciyə demiş olur. Çünki biz dərsdə də qeyd etdik ki, bu söz sələflərin sözüdür. Bu sözü sələflər deyiblər. İnanmırsan, get dərsə qulaq as. Kitabına, kitabına kimi, səhifəsinə kimi qeyd etmişik, əlhamdülillah. Get, qulaq as. Əgər murciyəlikdə ittiham edirsənsə bizi, deməli sən o böyük alimləri də ittiham edirsən. Əgər o alimləri ittiham etməyə cəsarətin çatmırsa və bizi edirsənsə, artıq bu göstərdik ki, sən problemli insansan, sən bizdən incimisən, ona görə. Biraz ixlaslı olmağa çalış. Biraz səmimi ol, ədalətli ol. Allah subhanahu və teala istəyirəm ki, e, bizim hər birimizi islah etsin və Allahdan istəyirəm ki, o qardaşlar ki, düzgün mövqedə deyil, onları islah etsin və haqqı haqq kimi onlara göstərsin və batili batili kimi göstərib ondan çəkinməyə kömək olsun və həmçinin Allah subhanahu və teala istəyirəm ki, bizi dində sabit etsin və həmçinin Allahdan istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcmain.